lagunak, zuokin otxartagako izadi ratia. Gaur, ostirala urriak amaika, zeigarren be, maiako ikasturte honetako lehenengo irratsaioa eskainiko dizuegu. Hasi baino lehen, ikasle berriak agurtu nahi ditugu. Batez ere lehenengo maiakoak. Hauen aurten gauza asko berriak izango direlako. Eskola, patioa eta nola ez irratsaioak. Ongi etorri guztiei, tira ba, az gaitezen. Enekok eta izarok ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Koldok eguraldiaren berri emateaz gain urtebetetxeak emango dizkigu. Aritzek eta Jenniferrek esmakizunak esango dizkigu. Jenniferrek gaurko albiste edo abizua eskeniko digu. Iraidek gure gaurgo irratxaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni, manu zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, azteko ingleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning enekoan izaro. Hello, good morning notzataga, I am izaro. Good morning, Ochartaga. I am Eneko. Today is Friday, 11th October 2019. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I am good. Tell me what's your favorite subject at school? My favorite subjects are history and math. What about you? My favorite subjects are English and PE. Great. We are almost at the weekend. What are you going to do this weekend? This weekend, I am going to the beach with my family. What do you prefer, going to the beach or going to the mountain? I prefer going to the beach, of course. Ha ha ha, me too. Have, Have a, a nice, nice day, Ochartaga. Bye bye. bye. jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Koldo, esango diguzu seguraldi egiten duen gaur? Gaur ermenetxi gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Aizea ego aldetik izango duenez, gaur temperaturak gora egingo du. Segura da temperatura, hogei, hogeita bost gradutik gora igotzea. Honek ekarriko du, uda itxurako eguraldia izatea eta horregaitik gaur giro eguzkitzuaz goa zahal izango dugu. Arratxaldea nodeiak sartuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik akarriko. Eguraldi egokio goa ondartxerako ikasgela barruan egoteeko, baina zer egingo dugu ba. eta jarraian urte betetxeak. Koldo, orain esango diku, dizkiguzu gaurko urte betetxeak, gaur inork urterik betetzen aldu? Bai, gau bakarra dugu. Asiarrek zeirgarren amaiakoak amabi urte betetzen ditu. Eta aukera probetsatuko. Dut, aste honetan urteak betetzen dituzten egi sorion txeko. Jennifer bigarren amaiakoari igandean sortzi dute beteko dituelako. Aitzan mare emeri, bigarren mailakoari igandean zazpi urte beteko dituelako. Anerri, irugarren mailakoari astelenean sortzi urte bete dituelako. Urte askotarako hasier Jennifer Aitzamareni eta Aner. Arantxa, txantxa! Arantxa, porrotx, arantxa! hori oli, arantxa, plantxa! <laughs> Gogoratu zaretenez, ez, gaieta bana banatuko dizuet. Gaieta bana bakarrik, bere ala bukatuko zaigu. Lazai, pirrit, gaietarekin jolal bat egingo dugu eta gehiago irango dizu. Aboi, eta nola da hori? Gaieta kopetan jarri eta eskuak edabile gabe hor eraman behar da. Hori oso erraza da, begira ezazue. Mm, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ho, ho, pirrit gabe gelditu da. asmakizunen tartea dugu. Aritz, Jennifer, esango diguzu eze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den azteko asmakizunen eta irratxarako galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, perretxikoa. Bigarren asmakizuna, zero zenbakia. Lehenengo galdera, lander eta zierrek. Bigarren galdera, guk euskaraz dakigu. Irugarren galdera, Euskal Jaia. Laugarren galdera, Bia Bilbao, bigarren A mailakoa. Bigarren zikloko, irabazlea, Enaitz López, laugarren A mailakoa. Irugarren zikloko, irabazlea, Aior Erredondo, bosgarren A mailakoa. Zorionak. Ona eme, orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zein da, zulos betetako animalia ura iresten duena. Berriro repikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, zein da, zulos betetako animalia ura iresten duena. Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ies egin gura badut atxera kanoa, itxaso zein errekan baina beti uretan berriro errepikatuko dut adi egon. Bibitaki, pabataki, ba zerote den, nordaki, ies egin gura badut atxera kanoa, itxaso zin errekan baina beti uretan. Gogoratu, eh? Erantzunak ondo idatzi eta gero poston bota. Ea asmatzen zuen. Jarraian... astean gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugun. Jennifer, esango diguzu ze berri dugun gaur? Urriaren amazeian nazioarteko elikaduraren eguna ospatuko da. Elikadurareako eskubidea oinarrizko giza eskubidea denez, elikaduraren munduko eguna ospatzen da bi helburu nagusekin guztientzako elikadura bermatzea eta dieta osasuntzuguagoa guztiok izatea. Baina, zein dezakegu munduko gozea zero izaten laguntzeko? Alde batetik janaririk ez botatzea. Bestetik utziagoaren bidez gehiago ekoiztea. Eta amaitzeko dieta osasungarriagoa eta jasangarriagoa egitea. Eta zer egin dezakegu dieta osasungarria mantentzeko? ba, hemen usten zaituztegu hori lortzeko aholku batzuk. Lehenengoa, dieta orekatu eta zozungarria izan, hau da, gure dieta gero eta anitzagoa izan behar da. Bigarrena, denetarik jatea, guztuko ez duguna ere, ja, ere jan behar dugu. Hirugarrena, otorduak banatzea, otorduak egunean zehar eta antzeko volumenetan banatziak digestioa hobetzen eta bizua kontrolatzen laguntzen digu. Laugarrena, energia bilatu. Lekak, zerialak eta frituak bezalako elkagaiek gure energia handitzen laguntzen digute. Bosgarrena, adi egon, koipe, azukre edo gatz gehiagik jateak osasun arazean jasateko, errizkoa handitzen digut dute. Eta zeigarrena, gorputza hidratatu, Egunean, bilitro inguru edateak korputzeko temperatura erregulatzen eta organo ondo mantentzen laguntzen du. Gure aldetik, otxartaga eskolan, gurasoek amaiketako osasungarria prestatzen diguten izbeinka. Ikastorte honetan, gaur bertaniz bertan hasiko dira. Jolastor duan amaiketako berezia egingo da pres gurentzat. Hon egin! Eta orain... Urrezko ezaldia! Entzun ari! Ezetz jakin. Entzun ondo, ezetz jakin. Ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, iraid, osea, Jennifer, esan, osea... Isaro, esango dizkiguzu e, gaurko eh, galderak? Lehenengo galdera. Zenbat gradu markatzen du gure termometroa? Bigarren galdera. Nor izan da gaurko ezataria? Hirugarren galdera. Zenbat ume betetzen dituzte urteak gaur? Laugarren galdera. Zein da gaurko urrezko esaldia? Lehenengo galdera. Zenbaz gradu markatzen du gure termometroa, bigarren galdera. Nor izan da gaurko esataria, irugarren galdera. Zenbat ume betetzen dituzte urteak gaur, laugarren galdera. Zein da gaurko urrezko izaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratxaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du ondo pasatuko zenutelakoan, agur!